This is the third time I've had opportunity to speak to you. And maybe today I will I'll remember to give you greetings to my wife. <laughs> Somehow the first two times I forgot. She would like to be here, but it's very difficult for her to travel. Ei place să fie aici, dar e foarte dificil pentru ea să călătorească. And she has many things she's doing in Și are multe lucruri pe care le face în America. But she loves you. Dar ea vă iubește. And she's interested in what's happening here. Și interesată în ceea ce se întâmplă aici. In fact, I've been sending an email almost every day. De fapt, aproape în fiecare zi scriu câte un email. Giving a, an email written out Catherine is like using instant messenger. Dacă scriu pe foaie un mesaj și îl dau la Kate să-l scrie ea la mașină și să-l trimite ca și cum bași direct așa repede. If I, <laughs> if I, if I dictate to her, she can type as fast as I can think. Dacă îi dictez, scrie așa de repede pe cum gândesc eu. Amen. So, it's a, it's a beautiful day, the day after the wedding. E o zi frumoasă după nuntă, după ziua de nuntă care a fost ieri. I hope that more people will be present today after the wedding in heaven. Sper că mai mulți o să fie după nuntă prezenți în cer decât <laughs> astăzi. But we're on the earth now. Dar acum suntem pe pământ. And I'm glad you're here. Și mă bucur că voi sunteți aici. When when I began to understand something about the kingdom of God, când am început să înțeleg anumite lucruri despre împărăția lui Dumnezeu, it changed my way of thinking mi-a schimbat modul de a gândi. This was about 35 years ago. Asta a fost cu vreo 35 de ani în urmă. I began to look at all the verses in the Bible concerning the kingdom of God și am început să mă uit la toate versetele din Biblie care vorbeau despre împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. Și le-am subliniat pe toate. And put a direction where the next one was. Și făceam așa o trimitere la următorul care vorbea despre Sometimes I would just study through all of those verses without reading anything else except the Și context. câteodată citeam doar aceste versete și contextul lor. Now, I'm saying that to help you understand something. Spun asta ca să vă ajut să înțelegeți ceva. We're part of the kingdom of God, Noi suntem parte din împărăția lui Dumnezeu. and we need to open up our vision and think about what God is doing și avem nevoie să ne deschidem viziunea și să gândim ceea ce Dumnezeu face pe pământ. God will not use only our group. Dumnezeu nu va folosi doar grupul nostru sau gruparea noastră. In fact, he many times uses unsaved people. De foarte, people who are not born again, he gives them a revelation of himself. De fapt, Dumnezeu chiar pentru oamenii care nu sunt mântuiți le descoperă lucruri chiar lor și le dă anumite revelații. You know, one Sunday I spoke about the religious spirit, spirit of legalism, spirit of grace. Într-o duminică am vorbit despre duhul de religie și duhul harului. Well, the spirit of legalism will always fight the next move of God. Și am spus că duhul uh, religiei sau legalismului întotdeauna se va împotrivi și va lupta împotriva următoarei mișcări a lui Dumnezeu. You see those who have received the last movement of God. Cei care au primit ultima mișcare a lui Dumnezeu. The last revelation that God has revealed about his revelație a lui Dumnezeu care a descoperit-o bisericii. They realize that they have something fresh. Ei își dau seama că au ceva proaspăt. And they think if God is going to show something more, then he would show us. Și atunci ei se gândesc, păi dacă Domnul o să mai descopere ceva și mai proaspăt, o să ne descopere tot nouă. And we don't believe he's showing these other people this. It's not according to our understanding. It's not according to our teaching. This, this something new must not be the Lord. în But in truth, God does use other groups. în hmm. And he will reveal something to someone else he has not revealed Și va descoperi lucruri noi altora, lucruri pe care nu ni le There's many reasons for this. Și există multe motive pentru care Dumnezeu face One reason is so we'll learn to depend upon each other. Un motiv este ca să învățăm să depindem unii de alții. Jesus said, "You don't you don't receive my words." Uh, Isus spunea, voi nu puteți primi cuvintele mele. But if another comes in his own name, you will receive him. Dar dacă va veni altul în numele lui, îl veți primi. one comes in his own name, you will în numele lui primi. And so those who will not receive the fresh revelation of God deci cei care nu primesc descoperirea proaspătă a lui Dumnezeu are the ones who are in the most danger to be deceived by a religious spirit. Sunt cei mai în pericol să fie înșelați de un duh de uh, religie. You know, we we want to put our trust in doctrine. Noi avem tendința și vrem să ne punem încrederea în doctrina noastră. We want to say, well, we know the word of God. Și noi spunem, că noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. And this new thing is not according to our understanding of the word of God. Și acest lucru nou care se întâmplă nu e în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. We don't want to receive it because we might get deceived. Și nu vrem să primim lucrurile astea noi pentru că s-ar putea să fim înșelați. But that attitude is the very attitude that helps people to be deceived later. Dar această atitudine este atitudinea care îi va ajuta pe oameni să fie înșelați mai târziu. You don't receive my words, Jesus said. Isus a spus, voi nu primiți cuvintele mele. But if another comes in his own name, dar dacă vine un altul în numele lui, truly a false prophet, care este un proroc uh, fals, him you will receive. Pe el o să-l primiți. That's a scary thing. Este un lucru înfricoșător <clears throat> That if we If we don't open ourselves up to Jesus, dacă nu le deschidem inima către Isus, and be like the Christians in Berea, și să fim ca și acei creștini din Berea, when they came with the new revelation of the gospel of Jesus, atunci când ei au fost puși în fața unei noi descoperiri a Evangheliei lui Hristos, they were already in their Jewish tradition, ei deja aveau tradiția iudaică, which is a religion that God gave in the Old Testament, era o religie pe care Dumnezeu a dat-o vechiului But when they began to hear about this Jesus and this new covenant, dar când au început să audă despre Isus și despre acest legământ nou. They were very open to look into the word of God to see if these things were true. Și au fost gata să caute în cuvântul lui Dumnezeu să vadă dacă e adevărat. We need to have that attitude. Și noi trebuie să avem acea atitudine. We need to understand we don't have everything. Trebuie să înțelegem că noi nu le știm pe toate și nu le avem pe toate. Și Dumnezeu nu ne va da nouă toate But God is going to give everything to somebody. Dar Dumnezeu va da totul cuiva a cel piece here and a piece there. O bucată aici, o bucată God is moving across the face of the earth. Dumnezeu se mișcă peste tot pământul. In these days that are very very rapid pace. Și uh, în aceste zile se va mișca cu o viteză mare. Let, let, me tell you about a group. Să vă spun despre o grupare sau They un grup. received great revelation. Care au primit o mare descoperire. And their revelation was so great that they had received persecution for it. Și descoperirea lor a fost așa de mare încât au fost persecutați din And această they had, cauză. They had a great inroads into a certain people group. Și au avut uh, um, a certain group of people. Inroads. Uh, acceptance. People were receiving. Și au fost acceptați în uh, anumită grupa, într-o altă grupare. So they had a major move of God in this people group. Deci au avut o mișcare puternică a lui Dumnezeu într-un grup majoritar. And things were going very good for them. Și lucrurile mergeau foarte bine pentru ei. But then they began to hear strange things. Dar apoi au început să audă lucruri ciudate. They began to hear about angel visitation. Au început să audă că au avut loc uh, vizitări ale îngerilor. Visions anumite open visions viziuni deschise au avut parte among a people who were not in their people group. Și aceste lucruri se întâmplau printre oamenii care nu făceau parte din gruparea lor. And they found out that the one who was helping lead this was very un, a very unstable brother that they knew. Și au auzit că uh, cel care era ca un fel de lider pentru acești oameni era un frate așa mai instabil. This man was reckless. He was very daring. He would do great things. Era foarte îndrăzneț, era foarte făcea multe lucruri. But he also he also made mistakes sometimes. Dar mai îngreșea și câteodată. So they're hearing all this story about an angel who came. Oamenii au auzit poveștile astea că a venit un înger. This leader who had visions. Acest lider avea anumite viziuni. Now he's accepting this people group. Și acum el a acceptat acest grup. And the one the angel appeared to was not even born again. Și cel căruia i s-a arătat îngerul nici măcar nu era născut din nou. They thought this is not right. Și au zis asta nu e cum trebuie. If God was going to reveal something more, he would reveal it to us. Dacă Dumnezeu ar descoperi ceva nou, ne-ar descoperi nouă. We are his favorite people. Noi suntem preferații lui. We've suffered persecution for this name of Jesus. Persecuție pentru Isus. Now what I've just described to you ce v-am descris vouă is in Acts chapter 10. Găsiți în Faptele Apostolilor capitolul 10. You remember the story about Peter upon a housetop? Vă aduceți aminte de He was hungry. Petru când era flământ? And God brought a sheet down full of unclean things. Și era pe acoperiș și a văzut acea față de masă cu toate bucatele din All animale scurcate, Yeah, frogs and crickets, bugs, și whatever. insecte și And God said, tot felul de animale eat, Peter, eat. Și Dumnezeu îi spune lui Petru, mănâncă, Petru, Petre, I cannot eat this junk. Și au zis, cum să mănânc lucrurile astea spurcate? I, I'm, a, I'm a born again Jew. Eu sunt don't un eat this stuff. iudeu născut din nou, noi nu mâncăm prostii de astea. And God said to him, What I have cleansed, don't you call Și atunci Dumnezeu îi vorbește ce am curățit eu, nu numi tu spurcat. This happened three times. Și lucrul ăsta s-a întâmplat de trei ori. And then there was somebody knocking at the gate. Și a fost cineva care bătea la ușă. And they were looking for Peter. Și căutau uh, îl căutau pe Petru. And the Lord told him to go with them. Și Dumnezeu i-a spus du-te cu ei. Now meanwhile over in a house of Gentiles. Și în acest timp în casa unor neamuri. Gentiles were outside of the covenant. Neamurile erau acele popoare care nu făceau parte din legământul lui There was a man named Cornelius. Era acest bărbat numit Cornelius. He had he had joined the Jewish religion. Care s-a făcut și el evreu, iudeu. But he was not born again. Nu era născut din nou, dar respecta legea iudaică. And an angel appeared to him. Și un înger îi apare lui Corneliu. And said, Cornelius, go over there to this other place and get a man named Peter and bring him Și a here. spus Cornele, du-te și adu pe acel om numit Petru, adu-l aici la tine. This is what happened. This is in the Bible. Acts chapter 10. Dacă citiți în fapte 10, o să vedeți. God sent an angel to an unsaved man. Dumnezeu trimite un înger la un om nemântuit. And told Peter who was not very stable. Și spune la Petru care era un om așa cam instabil el. You remember he's the only one who jumped out of the boat when Jesus was walking on the water. aminte că el a fost singurul care a sărit din barcă când Isus umbla pe apă. He did reckless things. Făcea lucruri ciudate așa, impulsive. and, and other things. He's in prison, an angel lets him go. They didn't know what to think about Peter. And Peter's going to be with this new movement? Is this the apostle they're going to choose? Why didn't they get James, the Lord's half-brother? De ce nu l-au luat pe Iacov, care era fratele lui Isus? He was the leader of the church in Jerusalem. Era liderul bisericii din Ierusalim, Iacov. I know you've been taught that Peter was, but Peter wasn't. Știu că ați fost învățat că Petru era, dar nu a fost Petru. The leader of the church in Jerusalem was James. Uh, he was the Lord's half brother. Liderul uh, bis bisericii din Ierusalim era Iacov, care era frate de jumătate a lui Isus Hristos. So what was God doing? Deci ce făcea Dumnezeu? God was including us into the message. Dumnezeu ne includea și pe noi în He acest was bringing mesaj. the Gentiles into the covenant. Aducea neamurile în acest nou legământ. But those who had received first Dar cei care au primit întâi were Jews. erau evrei. And they didn't believe that the Gentiles were going to be included. crezut că și neamurile vor fi incluse în această Evanghelie. why didn't God send an angel to them and tell them to go get the Gentiles? De ce Dumnezeu a trimis un înger la neamuri ca să aducă ei la ei un evreu? I'm sure he had many good reasons. Cred că au avut multe motive. But one reason. Dar un motiv era. He wanted them to know they didn't know everything. O vrut ca ei să știe că nu cunosc toate lucrurile. And he wasn't going to tell them everything. Și că nu le va spune toate lucrurile la evrei. So they didn't need, didn't need to get proud, they need to stay humble. Nu au vrut să se mândrească, ci au vrut să rămână smeriți. So God can send an angel to somebody who is unsaved Dumnezeu poate trimite un înger la cineva care nu e nici măcar mântuit. To increase the knowledge of the church about God's ca să crească cunoștința bisericii lui Dumnezeu despre planurile lui. Asta nu e o doctrină prea bună. Și nici prea multe grupări religioase n-ar uh, primi asta ca învățătură. Dar dacă ar fi să ne contrazicem, atunci ar trebui să ne contrazicem cu Dumnezeu. Pentru că El a făcut acest lucru. Now it's true Cornelius was a very good man. E adevărat, Corneliu era un om foarte bun. And he was faithful to the Jewish covenant. Era credincios uh, credinței iudaice. And he did become a believer. Și a devenit un creștin mai târziu. And his whole household received the Holy Spirit. Și toată casa lui au primit uh, botezul cu Duhul Sfânt. And spoke in tongues. Și au vorbit în alte limbi. After they were born again. După ce au fost născuți din nou. And so God opened up the door to the Gentiles. Deci, prin această, cu această ocazie, Dumnezeu a deschis ușa către Anytime we think we understand all about God, și ori de câte ori noi credem că înțelegem totul despre Dumnezeu, we're very deceived. suntem foarte înșelați. Our God is much bigger than we can understand. Dumnezeul nostru este mai mare decât putem noi înțelege. It's true, He will not do anything contrary to the Word of God. Este adevărat că El nu va face ceva ce vine în, con- în um, opoziție cu cuvântul Lui. But there's many things about the word of God we don't understand. Dar sunt foarte multe cuvinte ale lui Dumnezeu aici în cuvânt pe care noi nu le înțelegem. But one thing, one thing we know for sure. Dar un lucru pe care îl știm sigur. Jesus is not coming back. Este că Isus nu se va întoarce a doua oară. Until the gospel of the kingdom is preached to every person. Evanghelia împărăției nu va fi predicată la fiecare persoană. What is the gospel of the kingdom? Ce este această evanghelie a împărăției? It's the good news of salvation. Este vestea bună a mântuirii. It's also the good news about miracles and the power of God. Și este și vestea bună despre puterea și minunile pe care Dumnezeu le poate face. The Bible says that Jesus went about doing and teaching. Biblia spune că Isus făcea și învăța. Jesus stopped every funeral that he met. <laughs> Isus o oprit în loc fiecare mormântare la care s-a dus el. He would have stopped the funeral of Lazarus, but the, the father didn't let him go until four days. A fi oprit și în mormântarea lui Lazar, dar nu l-a lăsat tatăl de sus să meargă decât decât peste patru zile. And he said, even as the father has sent me, so send I you. Și el a spus Iisus, așa cum tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit și eu pe voi. You know, we have a good doctrine on healing. Noi avem o doctrină bună despre we vindecare. Believe in healing. Noi credem în vindecare. We pray for healing. Ne rugăm pentru vindecare. But we we don't look for people who need healing. Dar nu căutăm cu lumânarea oamenii care au nevoie de vindecare. We look for people who need to be born again. Ne uităm după oamenii care uh, vor au nevoie să fie născuți din nou. And when we talk to them about Jesus Christ, și când le vorbim despre Isus Hristos, we believe that if they'll accept Jesus, they credem be born că again. dacă ei îl acceptă pe Isus în viața lor, ei vor fi născuți din nou. Names are written down in heaven Și că right numele lor when they pray and repent, atunci când se pocăiesc și când îl primesc pe Dumnezeu, în inima lor este scris în ceruri. We believe that. Noi credem asta. Now, 200 years ago, people didn't believe that. Dar cu 200 de ani în urmă, oamenii nu credeau asta. In fact, not everybody believes that in Romania today. Nici măcar astăzi în România oamenii nu cred toți așa. It kind of reminds me of a story about Mark Twain. Mi-aduc aminte cu ocazia asta de o poveste a lui Mark Twain. He was an American humorist. American humorist. Yeah. Era un comic, umorist, umorist american. I think his real name was Samuel Clemens, but anyway, they called him Mark Twain. Și l-au numit Mark Twain. Which means the second Mark. Adică al doilea Mark. <laughs> I can explain it more later. Anyway, he told this story. El a spus povestea asta. He said, when when the end of the world comes, I want to live in Cincinnati. A spus, când va veni sfârșitul lumii, eu vreau să locuiesc în Cincinnati. Cincinnati, Cincinnati, Cincinnati. Good enough. It's a city in Ohio. In un oraș în Ohio. In those days it was a backward city. Uh, backward yeah, city. It was, it was cu at, în vremea aceea uh, lucrurile erau foarte înapoiate în acel oraș, localitate. Era ca la țară. It's a very modern city today. Acum este foarte modern. He said, "Well, why do you want to live in Cincinnati when the end of the world comes?" He said, "Because everything happens 40 years later in Cincinnati." I thought it was funny. So we need to know that God is moving on the face of the earth. Trebuie să fim conștienți că Dumnezeu se mișcă pe tot pământul. And it's true he has revealed many things to us. E adevărat că Dumnezeu ne-a descoperit multe lucruri. It's true he's done good work in our midst. E adevărat că Dumnezeu a făcut o lucrare bună în mijlocul nostru. But I'm not satisfied. Are you satisfied? Dar eu nu sunt satisfăcut. Sunteți voi satisfăcuți? Do you want more? Vreți voi mai mult? Do you believe there is more? Credeți voi că există I know mai mult? More. Știu că există mai mult. You know when I was born again. Când eu m-am născut din nou. I uh, My wife and I felt like I should go to seminary. Eu și soția mea ne-am gândit, păi ar trebui să mă duc la seminar acum. We'd already been married before. Eram deja căsătoriți before când, we uh, were born again, actually. Înainte să fim născuți din nou. And so I left my job and went to, and she left her job. We both Ea we left our jobs. slujba, eu mi-am părăsit slujba și am mers la Went to another state to so I could go to school. stat ca să mergem la seminar la școală. And, I learned many things about the Bible. Și acolo am învățat multe lucruri din Biblie. It was a good school. A fost o școală bună. But they thought that that everything that God was ever going to say was in here. Dar ei credeau că tot ce a vorbit Dumnezeu sau va vorbi Dumnezeu well, it is in one way. este scris aici. Și într-un fel aveau dreptate, dar ei nu știau exact tot ce vorbea Dumnezeu. And the more I went to school, the more dry I became. Și cu cât continuam mai mult în școală, asta Spiritually dry. mă simțeam tot mai uscat spiritual. I remember one time I told a classmate, I said, if, if, if this is all there is, there's something missing. Și știu că într-o zi am spus unui coleg de clasă, dacă asta e tot ce e legat de Dumnezeu, cu siguranță ceva lipsește de aici. And I was almost finished school, almost I had și eram aproape să, all the work. să termin școala. And it was summertime. Era vară. And I allowed my wife to take our two children and go back to Virginia on a bus. Și mi-am luat uh, soția și cei doi copii și am mers în Virginia cu autobuzul. And I was living there alone. Și locuiam, a, am lăsat soția să plece cu copiii și am rămas singur. And I had a job. Și aveam o slujbă. But I was very hungry for God. Dar eram foarte flămând după Dumnezeu. So I began to miss one meal a day. Așa că am început să postesc și să sar peste o masă în fiecare zi. And This went on for several weeks. Și asta a durat câteva săptămâni. And I was still more hungry for God. Dar eram și mai flămând după Dumnezeu. And then I began to miss two meals a day. Și atunci am început să postesc două mese pe zi, Now, să sar peste două mese. Weight. Bineînțeles că am pierdut și în greutate. pentru că lucram uh, normă întreagă. I got very hungry for God. Și am devenit foarte flămând după Dumnezeu. And then I began to hear that God was giving the Holy Spirit. Și atunci am auzit eu de undeva că Dumnezeu dă Duhul Sfânt. With the evidence of speaking in tongues. Cu evidența sau semnul era vorbirea în alte limbi. And I said, God, if this is true, you can show me in your word. Și am zis, Doamne, dacă lucrul ăsta chiar e adevărat, atunci I would not do anything except to in the word of God. Poți să-mi arăți tu în cuvântul lui Dumnezeu că scrie asta, eu nu o să fac nimic decât ce scrie scris aici. Și atunci Dumnezeu mi-a arătat. And I began to see it in the Word of God. Și am început să văd că există aceste lucruri în cuvântul lui Dumnezeu. And it seemed like everywhere I opened the Word of God, I could see. că de câte ori deschideam Biblia, vedeam so ceva despre even asta. more hungry for the Holy Spirit. Și mai flămând după Duhul Sfânt. With the evidence of speaking in tongues. Și doream și eu să am uh, Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi. And one night out in the pasture field, I did receive the Holy Spirit and spoke in tongues. Și într-o noapte, când mă plimbam pe câmp, am primit Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi. And the cows were my witnesses. Și vacile au fost martorii mei. <laughs> the seminary was not pleased. Dar acum seminarul din care eu făceam parte, oamenii de acolo n-au fost mulțumiți deloc. They put, me, they put me out. Când au aflat despre asta, m-au dat afară. And by this time I was pastoring one of their small churches. Și uh, eram deja pastorul unui grup de casă, sau biserică de casă, așa. And they put me out. Și eu m-au dat afară de acolo. And I had signed up with the Foreign Mission Board to be a missionary. Și eu deja făcusem aplicațiile să devin un misionar. And they put me out. Și și de acolo de la bord de misiune m-au dat afară. And all of them thought I had gotten something from the devil. Și toți au crezut că am primit ceva demonic, ceva de la diavolul. They did not believe it was possible. Și ei nu puteau să creadă că este posibil. For me to have an experience. Ca eu să am o experiență. That they did not have. Pe care ei n-au avut-o și n-au experimentat implementată. So I learned something very hard. Și atunci am învățat un lucru greu. I learned that God does give things that others don't believe in. Atunci am învățat că Dumnezeu descoperă lucruri și de lucruri unora și alții nu cred în ele. Jesus told his disciples Isus a spus ucenicilor săi that man must live by every word that proceeds from the mouth of God. Că omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura lui Dumnezeu. That's in Matthew 4 and 4. Matei 4 cu 4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Omul nu va trăi doar cu pâine. Which as I've said before in your hearing, that this is a continuing sense, words that proceed new words, now words. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, ceea ce aici e folosit timpul prezent continuu, care iese din gura lui Dumnezeu în mod continuu în prezent. That means that God is speaking now. Asta înseamnă că Dumnezeu vorbește acum. When the Bible was finished being compiled, când Biblia a fost terminată, a fost scrisă, a fost uh, îmbrăcată și completă, God did not lose his voice. Dumnezeu nu a muțit dintr-o dată. Nu și-a pierdut vocea. It's true. deveni mut. I, I know it sounds funny, but it's true. Știu că uh, amuzant, adevărat. Dumnezeu nu a muțit când s-a încheiat Biblia. Romans chapter 10. Și în Romani 10. In verse 17. În versetul 17. Says so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Spune așa, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. This means the written word of God. Asta înseamnă că cuvântul scris al lui Dumnezeu. When God opens it up to you, când Dumnezeu ți-l descoperă într-un mod proaspăt ție. It also means hearing God. Dar înseamnă și de asemenea să-l auzi pe Dumnezeu. For example, if I hear God, dacă eu îl aud pe Dumnezeu, and he tells me to do something, și îmi spune să fac ceva, and I know it's God, și știu că e Dumnezeu, then I have faith to do it. Atunci am și credința să fac acel I lucru. I have grace from him to do it. Am har de la el să fac acel Just lucru. Just like I knew it was God, God when he said for me to stay in Romania. Așa cum am știut atunci când Dumnezeu mi-a spus să rămân în România. I had no doubt but N-am avut nicio îndoială că Dumnezeu îmi vorbea asta. And he gave me grace to și mi-a dat har să fac acest lucru. And he gave my wife grace și to join me. Și a dat har și soției mele ca să rămână alături de mine. I'm going to give you some scriptures. Și am să vă dau câteva pasaje din Biblie. In John's Gospel chapter 16. În Ioan. In verse 12. 16 cu 12. I have many things to say to you, but you're not able to bear them now. John? John 16 and verse 12. Ioan 16 cu 12. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Well, he was talking to his disciples. El vorbea cu ucenicii lui. This is the end of his ministry. Și era sfârșitul lucrării lui pe pământ. When did he tell them? Când le-a spus aceste lucruri? Maybe he told them during the 40 days he came back and taught them. Poate că le-a spus aceste lucruri în acele 40 de zile după înviere, când a venit și le-a you know, învățat. Știți că Biblia ne spune că după ce a înviat Isus, a venit și a stat 40 de zile cu cenicii lui și a învățat multe lucruri. Do you know what he taught them? Știți ce ce a învățat Isus. He taught him about the kingdom of God. I-a învățat despre împărăția lui Dumnezeu. It's a very important subject. Și este un uh, subiect foarte important. <clears throat> If Jesus would come in a glorified body and teach us for 40 days. Dacă ar veni Isus într-un trup de slavă și ne-ar învăța pe noi timp de 40 de zile. I think we would be paying very good attention. Cred că am fi foarte atenți la ce ne învață. So is an indication there that Jesus is still going to say things today. Și în versetul ăsta vedem, ne dă o, un um, înțeles că Isus ne învață lucruri și astăzi. In John's Gospel, the fifth chapter and verse 19. Și în Ioan 5 cu 5 cu 19. I always do those things which I see my Father doing and what I hear my Father speak, I speak. Isus spune așa, Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl face și Fiul în tocmai. And then in John chapter 17 and și apoi în Ioan 17 verse 18 cu 18 I hope I have the right reference. As the Father mm-hmm. sent me. Cum a trimis cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Jesus said Isus a spus that even as God the Father sent him into this world, că așa cum Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe el în lumea asta, he was sending us. El ne trimite pe noi. He said he didn't do anything except what he saw his father și father el n-a făcut nimic decât ce a văzut pe tatăl făcând. And what he heard his father speaking. Și ce l-a auzit pe tatăl vorbind. That means we should be hearing what the father is speaking. Asta înseamnă că și noi trebuie să auzim ce vorbește tatăl. We should be able to see what he's doing. Și ar trebui să vedem ce face el. We should be able to receive revelation from God. Să fim gata să primim descoperire nouă de la Dumnezeu. In Proverbs chapter 29 and verse 18. Și în Proverbe 29 cu 18. Proverbe 29 cu 18 spune Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu, dar ferice de poporul, poporul care păsește legea. Where there is no continuing revelation, it says in the Hebrew. În ebraică e folosit timpul prezent continuu și spune că nu există nicio descoperire dumnezească în mod continuu, se folosește timpul prezent so continuu. So it's, it's uh, in the Old Testament as well as the New Testament. Și în Vechiul Testament găsim asta și în Noul Testament, același lucru. In fact, Jesus spoke many things that's not been written in the Bible. De fapt, Isus a vorbit foarte multe lucruri și multe învățături care nu sunt scrise în Biblie. A predicat multe mesaje și a făcut multe lucruri care nu le găsim scrise aici. You want me to prove that? Vreți să vă dovedesc asta? Okay, he preached for 40 days about the kingdom of God. 40 de zile după învierea a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu. In the resurrection body. într-un trup înviat, plin where, de slavă. Where are those messages in the Bible? Unde sunt în Biblie, unde găsim învățăturile lui din acele 40 de zile? You see, our God's a big God. Dumnezeu nostru e un Dumnezeu mare. And he wants to speak to us. Și el vrea să ne vorbească. But he will not speak to us. Dar nu ne va vorbi. If we're not hungry for his Dacă speech. nu suntem flămânzi să auzim vocea. You see, when he he showed me about the Holy Spirit and speaking in tongues. Când mi-a arătat despre vorbirea în alte limbi, despre botezul cu Duhul Sfânt. I was fasting and praying. Eu posteam și mă rugam. For more of God. pentru mai mult din Dumnezeu. Eram tare flămând după Dumnezeu. And I knew that if I received the baptism of Holy Spirit și știam că dacă voi primi botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi, I knew that if my group found out about it, they would put me out. Știam că dacă gruparea mea va afla despre asta, mă vor da afară. But I was so hungry for God, I didn't care. Dar eram așa de flămând după Dumnezeu încât nici măcar nu mai îmi Eram disperat. I had to have more from God. Și trebuia să am mai mult din Dumnezeu. And he gave me this revelation. Și mi-a dat acea descoperire. I didn't have anybody teaching me. Și nimeni nu m-a învățat despre asta. Nimeni nu și-a pus mâinile peste mine. Nu mă laud, dar aș, vă spun doar cum s-a întâmplat. When we're hungry for God, când ești flămând după Dumnezeu, and we'll seek for him with all of our heart, îl cauți cu toată inima ta, he will speak to us. El îți va vorbi. And when he begins speaking to us, și când începe să ne vorbească Dumnezeu, and we begin to understand how his voice sounds, și când începem să ne dăm noi seama cum sună vocea lui works, și cum merge procesul ăsta, then we can find out that he speaks to us every day. Atunci ne dăm seama că de fapt Dumnezeu ne vorbește în fiecare It's zi. Not a big thing for God și nici măcar un lucru mare pentru Dumnezeu să ne vorbească. What is big is for us to understand pentru he's noi, speaking to us. Ni se pare măreț că Dumnezeu să ne vorbească ca noi so putem one of the requirements for God to speak to us. Deci unul dintre lucrurile care trebuie să le îndeplinim ca Dumnezeu să vorbească este să dorești să ca Dumnezeu să-ți vorbească. Another requirement, o altă cerere, condiție, ar fi that we do what he says. să facem ceea ce spune. If, if, if he's told you something, dacă ți-a spus ceva, and you haven't done it, și n-ai făcut-o, and you don't intend to do it, și nici măcar n-ai intenția să o faci, why should he tell you anything more? De ce ți-ar mai spune el altceva? He won't. Nu să-ți mai spună. He takes obedience. Pentru că e nevoie de ascultare. When we begin to understand that God is speaking to us, și când înțelegem că Dumnezeu ne vorbește, then we must obey. Atunci trebuie să și ascultăm ce ne vorbește El. And then he'll maybe speak something more. Și atunci probabil Dumnezeu îți va vorbi mai mult. It's a very simple process. E un proces foarte simplu. He speaks. El vorbește. We obey. Noi ascultăm. He speaks more. El vorbește mai mult. You want to hear God? Vrei să-l auzi pe Dumnezeu It vorbind? Really is not difficult. Nu chiar deloc nu e dificil. We make it difficult. No, noi facem să pară așa dificil. Because of our unbelief. Pentru că avem multă necredință noi. We've always been told God doesn't speak anymore. De foarte multe ori ni s-a spus Dumnezeu nu mai vorbește astăzi. Well, if you believe that, dacă tu crezi asta, you're not going to hear him speak. Atunci nu o să mai auzi nimic de la el. Some groups say God doesn't heal anymore. Unele grupări spun Dumnezeu nu mai vindecă astăzi. So they, they believe that. Și cred lucrul ăsta cu tărie. And they don't, they don't have any healing. Și nu au nicio vindecare în mijlocul lor. Thank God we don't believe that he doesn't save souls anymore. Slavă Domnului că nu mai credem că că nu, că nu credem că el nu poate mântui astăzi mercy we have to receive from God by faith. Trebuie să primim de la Dumnezeu prin credință. And he gives us a continuing revelation. Și el ne dă o uh, descoperire continuă, o revelație continuă. So we can have faith for more. Ca să putem avea credință pentru mai mult. I know you want more from God. Știu că voi vreți mai mult de la Dumnezeu, dar trebuie să avem o foame ca să mergem mai departe cu el. And it doesn't matter what other people think. Nu contează ce cred ceilalți. If, if God is in agreement, dacă Dumnezeu e de acord cu asta, we need to fear the Lord and do what He says. Trebuie să avem frică de Domnul și să facem ce ne spune It's El. Nu e ușor. But nevertheless, that's the way it works. Dar așa funcționează. And then there's there's there are there are religious spirits who will try to confuse us. Și vor fi duhuri de religie care vor încerca să aducă confuzie în noi. You see, as soon as the enemy sees that you are going to go forward, cum vede imediat ce diavolul vede că tu vrei să mergi înainte cu Dumnezeu, he will try to push you off balance. Va încerca să te dezechilibreze de pe linie. And make you do something that's not God. Și te va face să faci anumite lucruri care nu sunt de la Dumnezeu. So it, it doesn't God doesn't get angry when we ask him to show us the second time about something. Și Dumnezeu nu se supără când îl rogi și a doua oară. Doamne, arată mai mult, arată cum e aici. Remember, remember Gideon? Vă aduceți aminte de Gedeon? God is going to tell Gideon to go fight this great big army. Dumnezeu a zis lui Gedeon să meargă să lupte împotriva unei mari oștiri when he finally fought them, it was only 300 men on Gideon's side. Și când uh, au rămas doar cu 300 de oameni de partea lui. I think it was like 132,000 on the other side. Și cred că erau vreo 103.000 oameni împotriva lui. So Gideon wanted to be sure he was hearing God. Și atunci Gedeon a intrat în țără în panică și a zis acum trebuie să fiu sigur că l-aud pe Dumnezeu. Și a zis, Doamne, dacă cu adevărat îmi vorbești, calls everything to be wet but the sponge fă ca totul să fie ud în jur, doar lâna aceasta să fie uscată. And the next day, so oh Lord, forgive me, but show me one more time. Și a doua zi, ă, din nou intră în panică Gedeon și se Doamne, mai cer un semn. Let the sponge be wet and everything else dry. Dacă cu adevărat tu mi-ai vorbit, fă ca lâna asta să fie udă și tot în jur să fie uscată. I think I'm telling it the way it was, but something like that. Ceva de genul ăsta a fost cererea lui Gedeon. God get angry and said, Gideon, I already told you, just go do it. Gedeon nu s-a supărat pe, ă, Dumnezeu nu s-a supărat pe Gedeon și a dar ți-am zis odată ce ai de făcut, ce tot mai mă întreb, să ce mai vrei? Ce a avut răbdare cu Gedeon. But when Gideon knew this was God speaking, Dar când a fost convins Gedeon că într-adevăr Dumnezeu i-a vorbit, he did what God said. O făcut ce a vrut Dumnezeu. He took all of his 32,000 men. Și-a luat uh, down to down to the river. Și-a luat cei 300 Oh no, he told them first Everybody who doesn't want to fight, go home. Prima dată o luat toată oștirea aia lui mare și o zis, cine nu vrea să meargă la război, să meargă acasă liniștit. So out of the 32,000, 22,000 went home. Din 300 de mii, 200 de mii s-au dus acasă. And God said, Gideon, you've, you've still got 10,000 Și atunci Dumnezeu a zis, încă mai If you win the victory, you'll think you did it. 10,000. I think it was 10,000 left din 32 de mii au rămas cu 10 mii și când Dumnezeu s-a uitat la 10 mii, o zis Gideon, cred că totuși sunt cam mulți. He said, take the men down to the river and let them drink. Du oamenii la râu și lasă-i să bea apă din râu. He said, now everyone who drinks like a dog, you know, zis, like this. Toți cei care vorbea, vorbea ca un câine, adică bagă capul în apă și mâna. Yeah, that's a lapse. Toți cei, care vor bea ca un câine, adică bagă gura direct în apă și beau direct ca și câinele. But all those who stick their face in the water tell them to go home. See, there was some of Yeah, let me explain. <laughs> Somebody find the scripture. yeah, I know the scripture. Deci toți cei care vorbea cu gura direct din râu și uh, bagă gura direct în râu, să plece acasă și cei care vor lua apă cu mâna și vor bea din mână și în același timp se uită cu privirea în jur, <laughs> ei să rămână cu tine. So he's saying, come on guys, don't put your face in the water. Cu alte cuvinte, uh, cum îl vedem pe Gedeon ca și cum a fi vrut să zic la oameni, nu vă băgați botul în apă. Fata toată în apă. But 300 of them did this. Dar 300 de oameni au luat apa cu mâna și au băut din mână. Why did they do it that way? De ce au făcut ei asta? They were warriors. Pentru că erau luptători, they erau războinici, erau gata de luptă. Said, Where is the enemy? Unde e dușmanul? We're ready. Suntem gata. We're staying ready all the time. Tot timpul suntem gata, chiar dacă bem apă. Only 300 doar 300. And I, uh, I think it was 132,000 on the other side. Și cred că de partea dușmanilor erau vreo 132.000 ceva de genul. But God won the battle. Dar Dumnezeu a câștigat bătălia. Was God speaking to Gideon? A fost Dumnezeu cel care i-a vorbit lui Gedeon. Did Gideon hear God? A auzit Gedeon pe Dumnezeu? Did Gideon live in a body of flesh and blood? A trăit Gedeon într-un trup de carne ca nostru? Was he in the Old Testament? A fost el în Vechiul Testament? We're in the New Testament. Noi suntem în Noul Testament. We have a better covenant. Avem un legământ mult mai bun. And Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Și Isus Hristos este același ieri și în veci. So why can't he speak to us today? De ce nu ne poate el vorbi astăzi? He does speak to us el today. ne vorbește astăzi. And if we learn to hear, și dacă speak every day. Să-l auzim, el ne va vorbi în fiecare zi. Many times. De multe ori. Because he loves us. Pentru că ne iubește. We are his sons and daughters. Suntem fii și fiicele lui. He's a good father. Și un tată bun pentru noi. I depend upon him speaking to me all the time. Și eu depind de el ca el să vorbească. I don't always get it right. Nu totdeauna aud eu bine. Many times I, I don't get it right. Câteodată nu prea înțeleg eu bine. But I try. Dar încerc. I try to hear what he's saying. Încerc să aud ce îmi spune. Sometimes he speaks during the night. Câteodată vorbește noaptea. Sometimes he speaks in the daytime. Câteodată ziua. But God is speaking. Dar Dumnezeu vorbește. He's giving a continuing vision. Și dă o viziune, el ne dă o viziune continuă. Proverbs 29 and what was it? 18? Proverbe 29 cu 18. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. I'd like to know, does somebody want to ask a question? Vreau să vă întreb dacă aveți vreo întrebare voi, să întreb dacă există întrebări. I'll try to answer. Voi încerca să vă răspund. I know you're not accustomed to asking questions. Știu că nu sunteți obișnuiți să puneți întrebări în biserică. But in the Bible they did. Dar în biserică dar în Biblie citim că unii făceau asta. In the Corinthian church. În biserica din Corint. Paul had to straighten this problem out. Pavel a trebuit să facă o țăr de ordine în biserică. Because the ladies sat on one side and the men on the other. Pentru că femeile stăteau de o parte, bărbații de alta. If ladies wanted to understand something, și dacă femeile nu înțelegeau ceva, she'd call her husband right across the church. Striga la bărbatul chiar peste Joe, what's he talking about? Ioane, ce spune ăla acolo? Despre ce vorbește? They had a crazy church. Aveau o biserică nebunească. Aren't you glad the Corinthians had so many problems? Nu vă bucurați că corintenii au avut așa de multe probleme în biserica lor? I'm glad they did. Eu mă bucur că au avut. Because we have all the problems the Corinthians had. Pentru că și noi avem toate problemele care le-au avut corintenii. And Paul had straightened all these problems Și Pavel a trebuit să facă ordine acolo, că era so nebunie. It helps us today to understand. Și asta ne ajută pe noi astăzi să înțelegem cum să ne descurcăm. Întrebări? Well, one of the ways to hear God una din uh, modalitățile prin care his ultimate purpose for your life. prin care putem să-l auzim pe Dumnezeu este să descoperim care este scopul lui ultim pentru tine sau scopul lui principal pentru tine. Is to be part of the local church. Și acesta este să fii parte dintr-o biserică locală. Să fii credincios într-o biserică. The Bible, the Bible says that those who dwell in the house of the Lord Biblia spune că cei care stau sau care se despătează în casa lui Dumnezeu shall flourish up like a palm tree. vor înflori și vor înverzi ca un pom. And they'll have all kinds of fruit. Și vor avea tot felul de roade. That's somewhere in the Old Testament. Scrie undeva în Vechiul Testament asta. I don't have it exactly. Nu am exact pasajul. But the Bible teaches very clearly that we, we need to be under authority. Că trebuie să stăm sub autoritate. We need to respect authority. Să respectăm autoritatea. And we need to be faithful somewhere. Și să fim credincioși într-un anume loc. It's kind of like this. E ceva de genul Have you ever gone through the airport or somewhere and they had to stamp your document? Dacă ai trecut printr-un aeroport și trebuie să mergi cu pașaportul să-ți pună ștampila pe el. Let's say that this represents you. Să zicem că asta ești tu. And let's say that this represents the local church. Și asta reprezintă biserica locală. So you're in this local church. Ești aici în biserica locală. And God wants to put his stamp on you. Și Dumnezeu vrea să-și pună ștampila pe tine. He's getting ready to stamp you. E gata să te ștampileze. But you moved to another church. <laughs> Dar tu te-ai mutat la altă biserică. And so then God says, okay, we'll try this again. Încercăm încă o dată, zice Dumnezeu. <laughs> Just as he's, you moved to another church. Și când te ștampileze, te-ai mutat la altă biserică. But if you'll just stay put for a while. Dar dacă ai ai timp și prinzi rădăcini într-un loc, He'll stamp you. își va pune ștampila pe What tine. is the stamp he's trying to hit you with? ce e ștampila asta despre care vorbim noi simbolic aici? His image. Este chipul lui, His imaginea character. lui, caracterul lui. God wants us to become like Jesus. Dumnezeu vrea să devenim ca și Isus. You say, oh, that church has got so many problems. Și noi spunem, păi, biserica asta are atâtea probleme. There's somebody in that church doesn't like me. Cineva din biserica aia nu mă place deloc. They won't ever speak to me. Nu o să vorbească niciodată They cu speak mine. to everybody else, speak to me. Vorbește cu toată lumea, fratele, lasă soraia, dar cu mine nu vorbește nimica. Maybe God's trying to change our character. Poate că Dumnezeu încearcă să-ți schimbe caracterul. Maybe he's working something in us. Poate că lucrează ceva în tine. And you go to another church. Te duci la altă biserică. And you find somebody over there who doesn't like you. Și vedea că și acolo cineva care nu te place. So it's when you begin to change și când începi să te schimbi, accept the fact that not everybody's going to like you. Să accepti faptul că nu toată lumea o să te placă God's tot timpul. Put that image on you. Atunci Dumnezeu își va pune ștampila pe tine și va lucra caracterul lui în viața ta. Gândiți-vă la evrei când au trecut prin deșert, prin pustie. We're on a journey. Noi suntem într-o călătorie. We're going through a desert, so to speak trecem printr-o pustie, ca să spunem așa. And out here in this desert, this wilderness that we're in. Și în această pustie în care ne aflăm în acest deșert. There's problems. Există probleme. It's hard. De foarte multe ori este greu. Daytime, E fierbinte ziua și fric tare noaptea. Nu prea există pâine. This is the the way it was with Israelites Așa a fost cu evrei în pustie. And so they get somewhere. Și când au ajuns într-un anume loc și și-au stabilit tabăra acolo. Aveau cortul întâlnirii și toate triburile aranjate în jurul cortului. Și uh, norul îi acoperea ziua. Și stâlp de foc ardea noaptea. And God was feeding them. Și Dumnezeu îi hrănea. Every day. În fiecare zi. Suppose this one family said, "Well, we're tired of this changing. They're always moving." Să ne gândim acum ce ar fi fost dacă o familie sau un trip din toate celelalte familii ar fi zis. See, the, the church is on a journey today. Ne-am săturat de tabăra asta, ne-am săturat de călătoria asta. We're not where we were before. Biserica e într-o călătorie. Noi nu mai suntem unde am fost cândva. And we're not where we're going. Și încă n-am ajuns la destinație. We're on a journey. Suntem în călătorie. And we're in a wilderness. Și suntem în pustie. We don't always know where și we're going. Și nu întotdeauna vom ști exact God unde mergem. Dumnezeu știe. And he'll speak to us. Și El ne va vorbi. So this one family says, okay, și să we're, zicem că o familie we're, we're zicem, stay here. No, noi rămânem acum aici, nu plecăm mai departe. Voi duceți-vă, vedeți-vă de casă, de viața voastră. Copiilor noștri le place we, aici. We've we've been accepted here. Am am fost aici acceptat în locul ăsta. Ne-am săturat de atâtea schimbări, de atâta drum. So they stay there. Așa că ei ar fi rămas acolo. And all of the rest of the children of Israel are leaving. Ceilalți ar fi plecat mai departe în călătoria lor. as they're going over the last sand hill. Și în timp ce treceau după ultimul deal, his family looks around and they see all the enemies. Familia aia singură rămasă dintr-o dată se întorc și văd pe toți dușmanii. There's these bad guys on camels. Uh, uite niște tipi răi pe cămile. You understand? Înțelegeți? They, they look up there and they say all them. He said, hey, wait a minute, we're coming. <laughs> I-am fi văzut după aia, stați un pic, copii, nu vă grăbiți, așteptați i și pe noi, venim și noi după voi. We will move with you. Și noi vom merge cu voi. That's the way we are, beloved. Așa suntem și noi. I know it's not perfect here. Știu că nu e perfect aici. There's no church in this city that is perfect. Nu există biserică perfectă în tot orașul but this, ăsta. But if you're part of this church, dar dacă ești parte din biserică, God wants to keep you here long enough to change you in Dumnezeu vrea să te țină suficient acolo cât să te schimbe și să-ți schimbe caracterul în caracterul lui. Amen. Amen. Gata. Gata. <laughs> Dumnezeu să vă binecuvinteze. As far as I know, brother Richard Tyson will be here next Sunday. Și duminica viitoare îl vom avea aici pe fratele Richard Tyson cu sora Audrey Tyson. That's right. <laughs> 4, 5 și 6 septembrie o să avem uh, tabără pentru familii. Septembrie. 6. Vineri, sâmbătă, duminică. Avem uh, familie proaspătă, Relu și Ioana, nu sunt aici. Și Lia și Stuart, o să fie păstăriți pe atunci. Da. Și probabil că Richard și Coldre o să fie în această tabără. Un alt lucru bun care uh, vreau să vă rugați cu ajutorul Domnului, Domnul a binecuvântat biserica noastră cu, cu ceva bani, vrem să facem apartament sus, mansardă, ă, acoperișul să fie schimbat. Vă bucurați de lucrul ăsta? Ă, Adi, Vasile, Clay împreună am fost de acord să facem asta și și frate Daniel Mozer e bucuros de ideea asta. Așa că dacă Dumnezeu e de partea noastră, cine poate să fie împotriva? Când o să avem nevoie de voluntari, să săriți, da? trebuiască să dăm jos sigla și o să fie mult de lucru. Adi e șeful care conduce. Puteți să discutăm rapid, așa că puteți să plecăm la slabă. Mă gândeam, discutați voi. Hai să ridicăm picioare, vreți să mulțumim Domnului în această dimineață. judecată, vreți să mulțumesc Domnului? Domnul Iisus să vă binecuvânteze, și aveți poftă bună la masă. Să nu uitați de evangelizarea de la Sântibru, astăzi la ora 4, 5, 5. Cei care aveți mașini și